レベルアップハングル講座韓国美しい風景を訪ねて講師はキム・トンハン先生お相手はソク・ファヒョンさんです皆さんこんにちはキム・トンハンです韓国の美しい風景を描いた紀行文を一緒に味わいましょう 皆さんのお勉強のお相手をしてくださるのは、석화연さんです。안녕하세요、석화입니다。では、今回の学習に参ります。第59回。제59회오름4まずは本文をお聞きください。 사방이 바다로 둘러싸인 제주에 원시림까지 있다는 것은 큰 축복이다. 태초의 역사를 그린 영화 단적비 연수에서 비와 적이 산으로 달려가는 장면은 바로 이 비자림에서 촬영했다. 비자림에 들어서면 미지의 세계로 빨려 들어가는 착각에 빠지곤 한다. 매표소에서 조금 거닐면 두 갈래 길이 나온다. 한쪽은 좁은 숲길이며 다른 한쪽은 예쁜 돌담으로 이어진 길이다. 숲을 둘러보고 나올 때는 돌담길을 이용하면 좋다. 말 그대로 녹색 터널이다. 숲에 들어서면 눈 닿는 곳마다 초록으로 가득 차고 비자나무에서 발산된 피톤치드는 머리를 맑게 한다. 양팔을 걷고 쉬엄쉬엄 걷기만 해도 기분 좋은 곳이다. 길게 숨을 내쉬었다. 서울서 가져온 탁한 공기를 내뱉었지만 숲은 그것마저 용서해준다. 어쩌면 더 깊숙한 곳에 숨어있는 오욕까지 정화시켜 주었는지도 모른다. 비자 숲은 무려 13만 5천 평에 달한다. 대부분이 비자나무다. 수령이 500년에서 800년 된 고목이 무려 2,800여 그루나 자라고 있다. 단일 수종이 이렇게 한꺼번에 몰려 있는 곳은 세계적으로 드문 일이어서 현재 천연기념물로 지정되어 있다. 비자나무는 1년에 고작 1.5cm밖에 자라지 않는다고 한다. 십수 미터가 넘는 비자나무는 도대체 얼마나 오랜 세월 동안 키를 늘려 나갔단 말인가. それでは文書の意味を一つずつ確認していきます。 사방이 바다로 둘러싸인 제주에 원시림까지 있다는 것은 큰 축복이다. 시호가 우민이 가코마레타 제주に 原子林まであるというのは大きな祝福だ。 태초의 역사를 그린 영화 단적비 연수에서 비와 적이 산으로 달려가는 장면은 바로 이 비자림에서 촬영했다. 最初の歴史を描いた映画「燃ゆる月」で「비」と「적」が山にかけていくシーンは まさにこの茅林で撮影された。태초의역사를그린영화。最初の歴史を描いた映画、その後、単적비연수。これはこの映画に出てくる主人公たちの名前らしいですが、単적비연수は日本では燃ゆる月 というタイトルで紹介されたようです。비자림에들어서면미지의세계로빨려들어가는착각에빠지곤한다茅林に踏み入ると、未知の世界に吸い込まれていく錯覚に陥ったりする。錯覚に陥るという表現は今までも何回かって言った通り、 착각에빠지다でしたよね。その착각에빠지다の語感빠지の後の部分、何々こんはだ。この表現、今日のポイント表現の一つ目なんですね。後で確認します。매표소에서조금거닐면두갈래길이나온다 チケット売り場から少し歩くと二股の道が現れる。トゥーガレキル。二股の道、日本道です。한쪽은좁은숲길이며다른한쪽은예쁜돌담으로이어진길이다一歩は狭い森の道で、もう一歩は 美しい石垣へと続く道だ。 숲을 둘러보고 나올 때는 돌담길을 이용하면 좋다. 머리를 밑에回って 出てくる際には石垣の道を利用するといい.말 그대로 녹색 터널이다. 言葉通り緑のトンネルだ. 숲에 들어서면 눈 닿는 곳마다 초록으로 가득 차고 비자나무에서 발산된 피톤치드는 머리를 맑게 한다. 모리니 후미이루또 미와다스카 길이 미도리가 이빠이데 카야노 키카라 핫산사레타 피톤치또와 아다마오 습끼리 사세르 양팔을 걷고 쉬엄쉬엄 걷기만 해도 기분 좋은 곳이다. 両腕をまくり、休み休み歩くだけでも気持ちのいい場所だ。길게숨을내쉬었다。ゆっくり息を吐いた。길게ですから長くなんですが、ゆっくり息を吐いた。서울서가져온탁한공기를내뱉었지만 숲은 그것마저 용서해준다. ソウルから持ってきた濁った空気を吐き出したが、森はそれまでも許してくれる。 어쩌면 더 깊숙한 곳에 숨어 있는 오요까지 정화시켜 주었는지도 모른다. もしかしたら、さらに奥深いところに隠れている五欲まで 浄化してくれたのかもしれない。ビジャ숲은무려13만5천평에달한다。カヤバヤシは実に13万5千坪に達する。대부분이비자ナ무だ。そのほとんどがカヤの木だ。 수령이 500년에서 800년 된 고목이 무려 2,800여 그루나 자라고 있다. 주레이가 고약군엔까라 합약군엔니나루 고복크가 난또 니생 합약봉 아마리모 소다떼이르. 단일 수종이 이렇게 한꺼번에 몰려있는 곳은 세계적으로 드문 일이어서 현재 천연기념물로 지정되어 있다. 単一の樹種がこのように一緒に集まっている場所は世界的にも珍しいことなので、現在天然記念物に指定されている。ビ자ナム는1년에고작 1.5cm 밖에자라지않는다고한다ヤの木は1年にわずか1.5センチしか大きくならないという。 십수 미터가 넘는 비자나무는 도대체 얼마나 오랜 세월 동안 키를 늘려 나갔단 말인가. 주스메ー로코에루 카야노키와 이따이 도레호도 낭아이 사이게츠노 아이다 세오 노바시떼 있다 또유노까 도대체 얼마나 오랜 세월 동안 키를 늘려 나갔단 말인가. この、얼마나何々あったんまりんが、あったんまりんが、今日のポイント表現の二つ目の項目です。四方が海に囲まれているにもかかわらず、まだ原子林まで存在するというのは確かに大きな祝福だと思います。次は今日のポイント表現 오늘의포인트표현ですまず一つ目の項目の何々は肌。何々したりする。例の丸一。休日の朝は紅茶を飲みながらクラシックを聞いたりします。휴일아침에는홍차를마시면서클래식을듣곤해요丸二です。故郷では 秋が深まると栗や銀杏を拾ったりしていたそうです。 고향에서는 가을이 깊어지면 밤이랑 은행을 줍곤 했대요. 2つ目の項目 얼마나 나니나니 왔다는 말인가 얼마나 나니나니 왔다는 말인가 一体何々したということなのか 一体どれほど何々したということなのか。丸一です。これほど大きい被害が出るなんて、一体どれほど大きい氷が降ったということなのか。이렇게큰피해가나오다니얼마나큰우박이왔다는말인가2つ目ですね。未だに到着できないなんて、一体 どれほど遅く出発したということなのか。 아직도 도착을 못하다니 얼마나 늦게 출발했다는 말인가. 교우노 사구분 연습 오늘의 장문 연습 1つ目 2, 3ヶ月に 1回ずつ家で삼계탕を作ったりします 2, 3강에쓰니 1回 즈츠 두세 달에 한 번씩 두세 달에 한 번씩 ですね. 두세 달에 한 번씩 집에서 삼계탕을 만들곤 해요. 두세 달에 한 번씩 집에서 삼계탕을 만들곤 해요. 만들다 理由ル語ですが、直接、こん、はたをつければ結構です。二つ目。年配の方々はその時代、どれほどのご苦労をなさったということなのか。年配の方々、어르신네들。時代は시절の方を使ってください。ご苦労なさる、고생하시だ こっを使ってみてください 어르신네들은 그 시절 얼마나 고생하셨다는 말인가. 어르신네들은 그 시절 얼마나 고생하셨다는 말인가. 얼마나 고생하시었다는 말인가? 고생하셨다는 このままの形でも結構ですし、宿泊系の古はしゃったんマリンが。会話ですと、宿泊系の古はしゃったん。こっちの方がよく使われます。今日に続いて明日もまた、チェジュのピザスープ、かやの森を歩き回ります。今日の勉強はここまでです。그럼여러분안녕히계십시오。안녕히계세요。 Thank you.